Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng kalokohan! Hello? Si? Kuya Jobert. Sino yan? Kay Jobert daw eh. Gusto ko daw ma... Uy, wireless ah. Bago. Ah. Hello? hello? Uy, teka, hina na signal. <laughs> Ayan, okay na. Hello? Oh, ah, Tinto? Napasalamat sa... Masarap yung chichiri ang tinda namin. Bored, kanina ako umorder. Ang flavor? Barbecue? Apat na kahon? Sige. Sige! Bakit daw? Papasalamat doon sa in-order sa atin na barbecue chichirya na apat na kahon. Wala naman tayo. Talaga naman yung pamangkin mo. Ako nga. Dedemanda ko na yan, qualified theft. Qualified tip? Dati is tapa. Qualified tip na. Grabe naman yung Full bata. scale na yung pamangkin mo, ha? Ah. Grabe naman yung bata na yun. Grabe rin tumira, apat na kahon na, ha? Ah. Nakakabenta tayo ng limang piraso nito, tapos nakakabenta siya ng apat na kahon. Kakausapin ko na lang. Ilang taon mo na kinakausap yan. Hindi Kumita na kayo, kumita ka- na kayo. Hindi kami nagmi-meet. Nagkakasalisihan. Lagi ako, Nakakarinig ako pag gabi, natutulog ako. All one for you, one for you. Gumaganon kayo eh. <laughs> Okay, ready ka na? Oo. Sabi ni, ano, first question. Ang tanong nito ay kay Jel Olanyo. Hmm. Bakit soap opera ang tawag sa drama TV? Tama. Wala naman kaming nakikitang sabon. Kala nyo lang yun. Dahil ang unang soap opera na ginawa sa Paris noon, ang producer noon at ang sponsor noon ay sabon. Sabon. Bubula yan. Bubula. Yung lahat ng artista, ang requirement, walang suot na damit, burubula. Bula lang? Talaga? Ang title ng show nila, The Bubble Who Loves Me. The Bubble Who Loves Me. Diyan kinuha yan. Lahat bula. Mata lang nakalabas. Oh. Kailangan mo lang babae pag ginunod. Tapos pag... Kasi kailangan minsan sa usapan, di ba, nagliligawan. Para makita ng camera, mag-register na babae, gaganon lang yon para makita ang ito yung camera. Yun, gaganon yung, ano, yung cameraman. sa yung babae? Sino yung babae sa inyo? Balik ko. Pinabalik <laughs> din nila. Pinabalik din nila. Balik ba masakit sa mata yun? Yun nga eh, may audition yun. Ah, may- ah, paano yung audition nila? Kung sino tatagal ng ano, ng siguro, gaano katagal ba yung batuhan sa isang eksena? Siguro mga five minutes. no, five Nang minutes. hindi pumipikit, tanggap yun. Tapos puro bula lang, ang hapdi nun. Ang hirap pala mag-artista nun. Saka bago ko mag-audition, kailangan makatatlong pichel ka na tubig. Kasi luluwa ka ng luwa nun. Ay, nadidehydrate nga eh. <laughs> Dahil sa ano? Sa ano? luwa, luwa ng luwa, sabon. Minsan, pagkatapos ng show, tatlong linggo hindi papasok kasi malabo na mata. <laughs> Yun yung mga ano dati. Mm. Yun yung soap, mga ano, kaya yun ang soap, opera. Kaya soap opera, dahil puro sabon yung mata, pagkatapos ng soap, sino operahan sila? soap opera. Kaya pala soap opera yan. <laughs> pag nawala na yung artista, oh. yung bida, inopera na. Tatanggalin mo sa, sa mata, dumi. Oo. Yun yun. Yun ang ano, alamat ng soap, Soap opera. opera. Yeah. Okay, next question tayo. Sabi ni Mike Joseph. Sabi ni Mike Joseph Torres Cervantes. Sino ang unang komedyante sa mundo? Ang hirap nito. Ay, yan. Ano, ano yan? 18 ah, BC. Ano yan? Before the comedian. Ah, ano? 18 <laughs> BC yan ha? Ah. Okay. Pedring. Pedring yan. Ang, ano ang unang joke ni Pedring? Sabi ko sa hari, gwapo ka ba? Bakit <laughs> ba? Hindi Pero yung mga tao, yung mga tao na <laughs> wala. Wala. Sinubukan mag-joke. Kumakain yung hari. Oh, yeah, yeah, yeah. Lechon. Ano, May oh. Um, over pa yung hari dahil nagpainom nung gabi. Wala ari, meron po dito Gusto talaga niyang bitawan. Pinipigilan na siya ng makasama niya. Gusto kong bitawan sa hari ito. Matagal na wag. Dalawa silang pinugutan ah, na. Ah, meron pa isa. Sino isa? Pumu ano sabi mo sa hari? Hindi talaga eh. <laughs> Pati siya, pinugutan. Yung pumugot, pugutan din. Tumawa siya, tumawa siya. Tumawa siya. Hindi, nakaganyan na yan. Inulit, Nung nandun na si, ano, tuma ano pa yun, nagpatawa pa siya noon. Ano ba sinabi mo sa hari? Gwapo ka ba? Tapos, bakit? Hindi talaga yan. <laughs> Dalawa yung ulo gumugulo. Patawa yun. Yung pangatlo nga, pagpugot niya sa pumugot eh. Pinipigilan. Oo, pinipigilan. pinipigilan. Ah, <laughs> oo, pinipigilan. Tulo, mulo mo pa isa. Sabi na nga rin, natatawa ka? Ang hirap ng pigilan. Ang hirap pigilan nun. Ang hirap pigilan nun. Nasa utak niya na yung Ginagano eh. nung espada yung sipon. Oo. Pinapapatak. Hindi, hindi. <laughs> Gusto ko lang The malaman. last joke. Ang The pinagusto lang- first and the last joke. <laughs> First and... Ah, may libro na lumabas niyan, The First and the Last Joke of the Comedian. Ari, guwapo ka ba? Bakit? <laughs> Hindi talaga eh. Anong binitaw mo, joke? Guwapo ka ba? Bakit? Hindi talaga eh. Ay, yung isa, nakapwesto na isa. Naputok ang espada yun. Okay, ito na. Katanong ang puso, sabi ni John Quebec. Taga Quebec? Canada yan ah. Bakit mahilig tayong magmahal nang hindi naman tayo mahal? Ewan ko sa'yo. <laughs> Oo, bakit kasi? Yun na yun. Bakit kasi magmamahal ka naman ng grabe naman to? Bakit You know? marami din talaga mahilig ang mga tao magmahal nang di naman siya mahal? Alam mo ba yun ang pinakamaharap, masarap pala? Bakit? yung minamahal mo, hindi ka pamahal. Hindi ka pamahal. Oo, paghihirapan Yun, mo yan. yun, masarap yung nililigawan yung babae. Yung, and- hindi ako nagbibiro pero ang dami ng babae ngayon na ganyanan mo lang kayo na. Ano yung mga ganyan? Marami. oh, alam mo oh. yun. Oo. Oo, oh. may mga ganyan. May mga ganyan. <laughs> Pag ginanyan mo nang sila na. Kayo na. Mm. Lalapit na sa iyo. Anong pangalan mo? Pero, pero, lagot ka sa asawa mo. <laughs> Kaya wag kayo mo. Kaya wag kayo mo ganyan Kaya ako wala akong Huwag ka mag bring up ng mga ganyan. Hindi naman. Eh. Bakit? Wala naman talaga. Ako, malinis ako. <laughs> malinis ako sa ganyan. Kaya nga Oo. binibring up ko eh. Kasi, di ba, baby? Oo, na, eh. <laughs> Yan ang ito, ano nyo, Hindi mo, gayahin ano? nyo. Tsaka hindi siya nanonood nito. <laughs> Yan ang gayahin nyo si Kuya Jobber. Sinirakot ko siya nun sa kanya. <laughs> Yun, huwag na yung mga ganun. Yan, corny nun eh. Oo, ka. Oh, <laughs> Isa lang naman mababawas sa mga nanonood. Okay na yun. Oo, oh, yung asawa lang niya, yung asawa lang niya. Basta, pag ano nyo, pagka meron kayong niligawan, di, go lang, no? Go lang. Hanggang sa maling kayo. Try, try. Pagka hindi ayaw, pag ayaw, pag wala talaga. Oo, oh, gagawin Gagawin- yun. gagawin. Okay. Punta na tayo sa ating Whitney Spears. Pa-shoutout ko nga po, Kuya Jobert pala. Pa-shoutout ko nga pala, Kuya Jobert, ang consular family sa Hunyay, Iloilo. Salamat, Lodi. Komi Consular. Oh, consular? Mayayaman yan. Oo, consular yan. Eh. Consulate yan eh. Oo. Babati <laughs> naman po sa David at Consul. Quintos family. Dito sa Tagig, araw-araw ka namin pinapanood. Nakakaalis ng pagod. Nel, the Talaga, napapanood niyo ako Sabado at Linggo. <laughs> Sinungaling to, no? Wala naman kami si Papa Duling. Oh. Hindi, baka nag-YouTube. Ah. <laughs> Ayan, meron pa. Pabati naman po sa Cristobal family. Gabi-gabi po kaming nanonood ng sagot ka ni Kuya Jobert. Jasmine Cristobal. Yan. Uy, Jasmine Cristobal. At Kuya Jomar, paano sila makapagtanong sa atin? Katawanan mo yung hari. <laughs> like ang Facebook page ng Sinimo. Tapos makakita sila ron ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila yung mga tanongan nila at sasagutin namin katulad na ginagawa namin dito. Alright, at syempre pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan nyo, lahat ng tanong ninyo, kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Joey. Guwapo ka ba? Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga te! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.